Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tret Informatiu. Com cada quinzena, som aquí per disparar contra informació sobre l'actualitat política i social des de la Ràdio Lliure. Hem vist com centenars de milers de persones, mobilitzades per la PA, omplien els carrers arreu de l'estat espanyol. Per tal de recolzar la lluita contra els desnonaments i denunciar els seus culpables, el tret vam treure els micros a la manifestació del 16F a Barcelona. El dia 23, una nova jornada de protestes a nivell estatal acabava amb escenes de repressió policial a Madrid. Campiella, referent de l'autogestió rural, torna a estar amenaçat de desallotjament. És aquí altre cop el World Mobile Congress. Els treballadors de Telefònica comencen una altra vaga de fam per la readmissió de Marcos. L'estudiantat també torna a la càrrega i convoca una vaga general per aquest dijous 28 de febrer. Davant de banda de la Mediterrània, el president del Futbol Club Barcelona viatja a Israel i es reuneix amb el criminal de guerra Simón Pérez. Contribueix així a la normalització internacional de l'estat que condemna la societat palestina a un règim d'apartheid. És dilluns 25 de febrer i aquests són els nostres titulars. La lluita de la PA posa contra les cordes els grups polítics que han tolerat la tragèdia social dels desnonaments. Creix l'alarma social davant la possible privatització de l'Hospital Clínic. Mèxic, mobilitzacions en contra de les altes tarifes d'electricitat. Comentaris de Jean-Marc Rilang, exmembre de Mil, Cari i Acció Directa portem al nostre estudi el rap combatiu dels adversaris. Películas espías a la política catalana. en confesiones inéditas de Alicia Sánchez Camacho al Tret de Gracia Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las zonas libres Crítica y reflexió desde las les zones lliures. a través de Contrabanda FM al 91.4 desde Barcelona. Bienvenidos al Tret Informativo. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. La lluita de la PA posa contra les cordes els grups polítics que han tolerat la tragèdia social dels desnonaments. El passat dissabte 16 de febrer, vora 80.000 persones van sortir als carrers de Barcelona per defensar i exigir el dret a l'habitatge. Una convocatòria de les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot l'estat espanyol dies després de la inesperada admissió a tràmit de la ILP hipotecària. Un milió i mig de signatures van ser l'aval de la demanda d'una llei que pense més en les persones i menys en els bancs. Parla al respecte Pau Llong, membre de la PAS Sabadell. La rectificació última hora del PP té unes causes molt clares, que és la pressió ciutadana. No? Penseu que en les últimes hores, últims dies, doncs, hi ha no només l'oposició de tots els partits de l'oposició, valgui la redundància, sinó també pues, l'anunci de la campanya d'escratxes, la, a les xarxes socials durant, molts, durant moltes hores ha sigut trending topic, no? encara que només sigui un termòmetre del que realment passa al carrer, pues, unes etiquetes i unes denúncies que clarament anaven a assenyalar que la gent no entendria de cap manera que ni tan sols eh, s'admetés a tràmit una proposta que té un, un recolzament formal d'un milió i mig signatures, però que a més a més segons les enquestes, té un 90% de, de val i de suport social, i d'alguna manera jo crec que ells han sigut una mica intel·ligents i han, com a mínim, eh, acceptat a tràmit això i, i tenim la sensació que el que voldran és en aquest procés de tramitació desvirtuar el text i les propostes de la PA, que nosaltres pensem que són de mínims, i convertir la ILP en una cosa una mica digerible pels interessos de la banca, que són bàsicament els que han estat defensant durant tot aquest procés, especialment el PP, però també el PSOE en la legislatura anterior. Nosaltres ens mantindrem molt ferms amb amb qualsevol voluntat o idea de, de canviar l'essència del text perquè, insistim, és de mínims. O sigui, incorpora les tres, els tres pilars bàsics que solucionaran, que són la clau de volta per solucionar el problema, que és doncs, la dació en pagament retroactiva, la retroactivitat no és negociable, perquè hi ha moltíssima gent que es quedaria al carrer i, i a la misèria per tota la seva vida, el tema dels lloguers socials sub, també suposa una alternativa en clau d'imposar el valor d'ús de les mercaderies, en aquest cas dels habitatges, per sobre del valor de canvi, que és el que fa el capitalisme, i per tant, amb 6 milions d'habitatges buits, entenem que els lloguers socials i l'expropiació o cessió, se li, si se li vol dir que és la proposta de la ILP, dels, bancs de, dels pisos dels bancs al parc públic també és innegociable, i la moratòria en els desnonaments, com estem veient amb les morts i els suïcidis, que nosaltres diem que són assassinats els últims dies, i que ja en portem molts mesos i que nosaltres internament ens consta que són molts més dels que surten a la llum pública i, i tants altres que aturem amb l'organització i la certa esperança que generen aquestes plataformes, doncs també pensem que és una proposta de mínims innegociable, no? que s'aturin els desnonaments. Per tant, tot el que no sigui acceptar aquestes tres propostes, doncs ens hi oposarem. No? Vull dir que tampoc es pensin que ens mamem el dit i que ens anirem a casa ara dient hòstia que bé, han acceptat a través la ILP. Eh? 420.000 execucions hipotecàries a l'estat espanyol en els últims 6 anys i 220.000 desonaments. Xifres que han augmentat la tensió social i han donat raons a la mobilització massiva davant dels abusos de les entitats financeres i la complicitat del govern. estamos reivindicando sobre la ILP, que tenemos que el gobierno de una vez por todas de, paso y a la aprobación de la ILP. Yo perdí mi casa gracias a auspiciador del BBVA, no me quiere dar un alquiler social y nada, estoy a la espera de, de que no hace nada tampoco y estamos en una habitación y las cosas en un trastero. Nosotras somos las paz de las comarcas gironinas que portem molt de temps lluitant perquè els governs, tant el català com el de l'estat espanyol, ens escoltin i no vagin contra la ciutadania que en teoria haurien de representar. Vinc aquí des de Ciutat Vella, jo estic de lloguer, però em solidaritzo en, en contra de tot aquest sistema bancari, d'aprofitar-se del més feble i de tota aquesta història que ens està prenent el pèl. Bueno, estem amb la Blanes i venim a la manifestació perquè s'ha d'acabar amb tot aquest sistema. La concentració, convocada a les 5 de la tarda a la plaça Universitat, va començar en retard per la gran afluència de persones que participaren. La marxa va passar per la Gran Via fins al carrer Urgell. L'objectiu era la seu del PP, que ja estava custodiada per un fort dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, va fer valoració de la jornada. Una jornada que, segons Colau, és només el començament del canvi. Lo hemos venido explicando estos días y lo reafirmamos más que nunca. Esto es el principio de algo nuevo, algo va a empezar a cambiar y muy en serio. Empieza un nuevo, momento muy importante y sobre todo hacemos un llamado a todo el mundo que si realmente quiere apoyar esta lucha, estos días es el momento para hacerlo. El Movimiento en defensa de l'habitatge va comenzar en el pasado 2009 a Barcelona a ayudar por una problemática social dramática. Actualmente, contan més de 500 desnonaments aturats a través de la desobediencia civil no violenta. Ara, la PA ha començat una campanya de pressió ciutadana coneguda com a Escratxe. Així, vol forçar als polítics a l'escolta activa de la societat civil. creix l'alarma social davant la possible privatització de l'Hospital Clínic. Retallades, corrupció i privatització fan de la salut un negoci per sobre d'un dret social. Aquest mes de febrer sortia a la llum l'informe de la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la possible reforma del sistema sanitari català, que preveu privatitzar 18 hospitals, 46 centres d'atenció primària i gairebé un centenar d'altres centres assistencials. El govern nega haver encarregat l'informe, tot i que el 2011 l'esmentada consultora es va adjudicar un projecte per la definició d'un nou model de contractació dels serveis sanitaris. En el punt de mira es troba la possible privatització de la gestió de l'Hospital Clínic, a través de la constitució de dues fundacions, una patrimonial, que seria pública, i una de gestió de caràcter privat. El Clínic és el segon hospital més gran de Catalunya, amb 4.500 treballadors i un pressupost de 440 milions d'euros a l'any, considerat a més un dels millors hospitals de l'estat. Agustí Colom, professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, exmembre de la Sindicatura de Comptes i director de l'informe que va destapar la trama corrupta de l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, ens explica què suposaria la possible privatització de la gestió de l'Hospital Clínic. veure, sempre que es privatitza alguna cosa, el que n'hi ha al final és un afany de guany i sempre vol dir que hi ha un sobrecost i per tant eh, n'hi haurà una pèrdua d'ingressos en el sentit de que sortirà més cara el procés. Això per un costat. Per l'altre, si, si, en els, si n'hi ha, si ha afany de guany, aleshores això el que pot portar és que fany de guany prevaleixi sobre la qualitat del servei i es porti situacions que ja coneixem de privatització com en el Regne Unit, on al final això ha tingut costos en termes de salut de morts perquè s'ha arribat a casos extrems en què els pressupostos han estat en funció dels beneficis com es reconeixen els propis informes i no eh, i s'ha posat la qualitat per sota de la consecució d'un determinat nivell de benefici. Agustí Colom també alerta de la falta d'avaluació, la mala gestió econòmica de l'hospital, amb un deute de 127 milions amb la Seguretat Social, entre altres deutes, i la falta de respecte als criteris administratius dels processos de licitació, amb adjudicacions a dit, entre altres irregularitats. Bé, la mala gestió actual del clínic eh, eh, és, una, és la suma d'anys en el qual probablement per un costat qui tenia que vetllar estava molt lluny, que era el govern central, i per altra part probablement aquí s'ha anat configurant com un espai en el qual els gestors tenien un grau d'autonomia que no els ha portat a utilitzar-lo en el bon sentit del gestor econòmic i ha anat creant dèficits que s'han anat acumulant i com al final sempre hi havia la Generalitat, que aquí concertava i que per tant pagava el servei, eh, tant les entitats financeres estaven disposades a donar-li crèdits a la, al clínic perquè al final sempre responia a la Generalitat. Això al final acaba creant una, una bombolla i en aquests moments el clínic té una situació financera doncs, eh, feble i que per tant cal resoldre en aquest sentit el que hauríem de dir és que no hi ha hagut una bona gestió i el que preocupa és que molts eh, eh d'aquests gestors avui siguin alguns, sembla ser que són els inspiradors d'un procés de privatització en el qual ens està dient que plovia sobre mullat. A tot això se li afegeixen les retallades en el pressupost, que estan afectant seriosament la qualitat assistencial. Els treballadors i treballadores alerten de la situació que es viu a les urgències i a les plantes de l'hospital, on s'ha retallat un 10% dels llits. Escoltem a una de les treballadores d'urgències, membre del grup de defensa de la sanitat pública. No podemos darles de comer a los pacientes si no llevan 16 horas ingresados en el hospital. Da igual que patología tengas, da igual también que seas diabético. y bueno, nos faltan almohadas, conseguir una almohada es un acto heroico, nos faltan mantas, hay días que nos quedamos sin sábanas, han cambiado los materiales a materiales de muchísima peor calidad, eh, nos han reducido el stock de medicación, eh, nos han reducido el stock de materiales que tenemos que ir a pedirlos a otras salas, pues si antes pedías 50, pues ahora solo puedes pedir 10 y te quedas sin ellos. Las retalladas y la amenaza de privatización han portado al personal y al veïnat a movilizarse. Del 12 al 19 de desembre van acampar a entrada del clínic desde des horas han continuat las acciones de denuncia i de protesta. En una asamblea que hubo de usuarios del clínic, asamblea asociación de vecinos, asambleas de barrio cuya, cuyo centro de referencia es el clínic y algunas trabajadoras del clínic, pues decidimos encerrarnos en el clínic para defender la sanidad pública, para defender nuestro hospital para defender que no se tenía que privatizar. Total, en definitiva, aguantamos ahí una semana, también por falta de soporte del comité y porque eh, no hay que olvidar que los usuarios sí que nos daban soporte, queríamos que nos dieran soporte también las trabajadoras de dentro del hospital y si no tienen el soporte del comité de empresa, de los sindicatos, pues hay una cosa que se llama miedo, miedo a las represalias, la gente no pasaba por la tancada. Total, que cerramos la tancada, sí que hay que decir que seguimos movilizando, seguimos movilizando a la gente. Les associacions de veïns i assemblees de barri també s'han afegit a la denúncia i a les mobilitzacions. Escoltem a Marcela Way, de la Comissió de Defensa de la Sanitat Pública de la FAP. Doncs la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de, de Barcelona, que sempre ha estat treballant el tema de, de la defensa de la sanitat pública, evidentment s'oposa i farà tot el possible per evitar-ho, a la privatización de qualsevol servei de sanitat eh, públic. en contra de altas tarifas de electricidad. El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas en el sureste mexicano es una organización que participa activamente en la lucha por un precio justo en el pago de la energía eléctrica. Conversamos con uno de los miembros de este consejo, para conocer de primera mano el surgimiento de esta lucha social en México, un movimiento que ya tiene varios años gestándose. Como Consejo Autónomo llevamos desde el 2006, aunque ya había resistencia a las altas tarifas de luz por parte del Frente Cívico Tonalteco, desde el año 84, pero a partir del 2006 en las comunidades de Pijijiapan y algunas de Tonalá y en la ciudad de Tonalá se hace una asamblea y se niega el pago de luz hasta que, hasta que no haya una tarifa justa. Hace cuatro años comienza lo que se llama la Red Nacional de Resistencia Civil, que es eh, gente que estaba en la misma situación en diferentes estados del país, que no, con facturas impagables y con una situación mm, de pobreza, decide también poco a poco empezamos a coordinarnos con esta red que es a nivel nacional. Entonces empiezan los estados básicamente de Campeche, eh, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, eh, Estado de México, México y Chihuahua. Esos son más o menos los estados que entran en la red contra las altas tarifas de luz. De acuerdo con la Red Nacional de Resistencia Civil, en México hay más de 70.000 quejas por cobros excesivos en la factura de energía eléctrica. Estas altas tarifas afectan principalmente a personas de bajos recursos económicos. Por ejemplo, aquí en la zona costa nos puede llegar un recibo de como de 1.500 bimensuales a 2.800, entre 800 y 3.000, depende. O sea, gente que tiene un pequeño negocio le puede llegar de 3.500, 1.500, 2.000. Y el sueldo mínimo en Chiapas aquí es de 60 pesos al día. Y lo normal es la gente, pues una jornada de trabajo como mucho cobra 100 pesos. O sea, son 3.000 pesos al mes y, y, los recibos vienen de a lo mejor de 1.500 o de 3.000 pesos. Es absolutamente impagable para grandes partes de la población. Ante las altas tarifas de la electricidad, una de las formas de resistencia de este movimiento es la desobediencia civil, es decir, no pagar las facturas de la electricidad hasta que haya un precio justo. La lucha de la resistencia civil entra por la desobediencia civil. O sea, cuando uno entra en resistencia al pago de la luz, se niega al pago de la luz de ningún recibo. Porque hay algunas de las estrategias que utiliza la Comisión Federal de Electricidad que cuando algunas comunidades entran en resistencia civil les baja muchísimo el recibo de luz. Entonces puede pasar de 800 pesos a 20 pesos de un mes para otro. Pero una vez que se entra en resistencia civil se dice que no se paga ningún recibo, ni los baratos tampoco, hasta que no exista una tarifa justa. Entonces eh, eh, la gente que entra en resistencia civil hace una desobediencia total al pago de la luz. Actualmente, la lucha por un pago justo de la energía eléctrica ha crecido en diversos estados de la República Mexicana y cuenta con el apoyo de varios sectores sociales. Pero ¿en qué consiste un pago justo de la electricidad? El Consejo Autónomo comenta lo siguiente. Nosotros hablamos de tarifa justa, pero todavía cuando preguntan qué es tarifa justa es una de las cosas que estamos como red trabajando, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro es que tiene que ver con el nivel socioeconómico de la gente. O sea, no puede ser que las grandes empresas les den los privilegios para no pagar, para que se instalen, por ejemplo, en un municipio determinado y, sin embargo, la gente que solo tiene dos focos, un ventilador o una tele, eh, tenga que pagar facturas a lo mejor de 600 pesos bimensuales. Entonces, nosotros hablamos de, de, una tarifa justa y social en ese, en ese sentido, ¿no? en un sentido que trabajaría todo el tema eh, socioeconómico. La forma concreta es una de las, las cosas que estamos trabajando ahora mismo. El pasado 7 de febrero de 2013, la Red Nacional de Resistencia Civil, junto con con otras organizaciones, realizaron una movilización nacional para exigir al gobierno mexicano un pago justo de la energía eléctrica, pero también, entre otras demandas, para que cese la represión contra las personas y colectivos sociales que forman parte de esta lucha. Hasta ahora, como comenta el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, la principal respuesta del gobierno ha sido la represión. La posición del gobierno federal ha sido ir, ir golpeando a todas las organizaciones que pertenecen a la red. A pesar de esto, las movilizaciones no han cejado, la resistencia continúa y se extiende a lo largo de todo México. Con información del TRET informativo. Comentaris del Mil Gari, Ha estat més de 20 anys a la presó, molts d'ells en dures condicions d'aïllament. Actualment milita el nou partit anticapitalista francès. Aquests dies ha estat a Catalunya fent xerrades a diferents espais. Després de tantos anys eh, en la prisió, en el règim també d'aïllament, com has vivido la lucha de la càrcel i com has sobrevivit tots aquests anys tanta repressió? Resistir es eh, tener las ideas muy claras de la luchas que sigue eh, afuera, y eh, estar eh, informado y eh, formado y luchar a cada vez que es necesario de luchar. No hay soluciones para resistir dentro. Y en el contexto actual, ¿cómo ves la lucha armada? ¿Crees que hay espacio para ello? Hay condición objetiva, pero me parece que las condiciones subjetivas no, son eh, bastante reunidas para, para, para un nuevo ofensiva, porque la, lucha armada no es separada del movimiento revolucionario, revolucionario y que el movimiento revolucionario por eh, dar oxigena a, la lucha debe andar adelante. Entonces, eh, una de las cuestiones que también han salido hoy y que, a nivel de Cataluña también eh, queremos comentar es, eh, ¿crees que es importante contar con una organización política que aplegue movimientos anticapitalistas? Sí, claro. Fue, yo soy miembro de un partido anticapitalista en Francia y pienso que es necesaria una organización anticapitalista, pero no sé qué forma debe tener por el momento. Eh, si debe votar, no votar, no sé. eso es eh, cada asamblea eh, del movimiento debe decidir lo que hace y en contra o, por el voto, pero hay que decidir colectivamente pero yo he tenido que ser miembro, estar miembro de, un partido porque es necesario organizarse, pero no pienso que estar miembro de un partido es, suficiente, hay que, eh, es necesario una práctica real de lucha anticapitalista. El tres de gràcia. Opinió. Pel·lícules d'espies, el nou espectacle per distreure la ciutadania de la seva miserable situació. Per a nosaltres, no ens enganyaran, el batalló d'intel·ligència del dret informatiu, conegut amb el nom clau de Mètode Tret, ha mobilitzat els seus detectius per descobrir la veritat a la trobada d'Alicia Sánchez Camacho amb l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, és cert que hi havia un micro al gerro de flors, però ningú sap que un dels cambrers era un espia del tret. De fet, l'autèntica missió del nostre infiltrat era condimentar la sopa de la Camacho amb arsènic, però va escoltar la conversa i la va gravar amb el mòbil. Us l'oferim en exclusiva. Demanem disculpes per avançat per la trivialitat del seu contingut, patriarcal i materialista, que tan sols us oferim com a retrat fidedigne de la realitat. Dins àudio. O sea, Ali, que el Jordi no em va comprar la nena brillants que volia. I jo dic, Cari, a sobre que la tens petita, almenys, estat a l'as, no? O sea, superavaro, sabes? Pues li vaig fiar l'avís a or i em vaig anar de shopping. Què et sembla el conjuntet? És molt mono, eh? Això de pell era molt mono. Però, a veure, escaladat no perdona. O sea, aquesta panxa no se'n banya amb la dieta de l'alcachofa. Tu, Ali, com portes la menopàusia? És que és super injust. Amb el culet que tenia i ara tot em cau. Moltes disfuncions i molts desequilibris. I molt difícil jo ho noto sobretot a baix. Tinc el xirri superpensit. M'hauré de fer un rejuvenecimiento vaginal. Tu te'l vas fer, no? Què tal? Li vaig ensenyar al Mariano, no, hòsties, com que, com que passa tres dies amb mi, dic, ben, presidente, que te voy a enseñar. Ah, muy bien, muy bien, pues está muy bien, eh? El Rajoy, uau, neni, quina grima, no? Te l'has follat? Cuenta, cuenta. Si el president del govern d'Espanya vol fer-ho, tu has de tenir, has de ser responsable i fer-ho. I per això jo hi em vaig quedar tranquil·la i satisfeta. A saco, no? I mira que jo em pensava que era de la cera d'enfrente. O sea, bueno, me'n vaig que em vull passar-me per l'Audiència Nacional a veure si pillo un papi xulo. Que les factures de Prada no perdonen. Ciao, cari. Bueno, carinyet meu. Besito. Ui, mi amor. I fins aquí la veritat sobre les converses al restaurant de La Camarga. Què més tenim? Ah, sí, ho vam pronosticar i s'ha complert. El nostre estimat Felip Puig no ha trigat ni dues setmanes a merdar-se en corrupteles. Mira si és marrano i lladragot que l'espiaven els del seu propi partit. Els nostres contactes al CNI també ens han fet arribar una gravació on Puig confessa totes les seves malifetes. Escoltem-lo. Aquest home no canvia el discurs, eh? A veure, altres temes. Ah, sí, el Papa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Ben triat, però una mica macabre, això de que el líder de la xarxa de pedofília més important del món des de fa 2.000 anys rebi el nom de Papa. Anem acabant, canviem tresors del Vaticà per menjar per la gent necessitada i recordem que, si no us arriba per pagar la calefacció, les esglésies són un excel·lent combustible, de la mateixa manera que els bancs. Villa cuando viaja necesita dos vagones, uno para sus camisas y otro para sus calzones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, lo que no tiene porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha ya no puedes caminar. Arriba al nostre estudi el rap combatiu dels adversaris. Parlem amb el Pau Llong i el Rodrigo Lavinya, que ens explicaran la seva experiència i com porten les lluites socials al terreny musical. Podrem escoltar mostres del seu nou treball per principis elegants. És l'entrada, la tropa trepa tremant traves que puja a l'estrada i esperava un l'LP, és pujada level D no pots a més... Donem la benvinguda als adversaris. Tenim aquí a dos dels seus integrants, Pau Llong i Rodrigo Lavinya. Bon dia. Hola, bones. Què tal? Fa unes setmanes vau llançar el vostre darrer treball anomenat No Fear, Capo, després d'uns quants mesos, diguem, de baixa intensitat musical dels adversaris. Eh, sí, de eh, déu nhi sí, portàvem l'any anterior havíem estat rolant bastant amb els Astrio i mm, que és una, una banda amb la que vam fer com un projecte de directe bàsicament i, mm, i després hem estat, sí, déu nhi no sé, força mesos tot i això hem anat fent concerts, vull dir, tampoc hem estat allò parats del tot eh, però sí que a nivell creatiu pues, doncs, portàvem un, un anyet ben bo sense fer, fer res, algunes cosetes alguns detallets, alguns temes però no, no res gaire consistent mm. En aquest nou disc deixeu els temes en lliure descàrrega a la vostra web. Es pot considerar que és un tipus de militància per l'alliberament dels continguts de la xarxa, no? Mm. Bueno, això en realitat és, és una història que, que feia temps que, que li estàvem donant voltes nosaltres, Vull dir, tant, amb, tant així a nivell de banda com les converses que havíem estat tenint amb la gent de propaganda, que són la gent amb la que treballem les edicions i tal, i, i bueno, era una qüestió bastant natural. Nosaltres editem en Creative Commons, no editem a FSGAE, no, eh, ens estàvem veient doncs, en la situació de que la gent estava comprant la nostra música a un preu que nosaltres consideràvem que era molt elevat i a més del qual nosaltres tampoc no em traiem diguéssim cap cap, eh, ja no benefici, sinó, bueno, és que no, no hem vist absolutament res de tot això, Exacte. amb la qual cosa eh, creiem que tampoc no tenia gaire sentit amb les lletres que tenim i amb el, les històries que estàvem explicant, doncs que la nostra música s'acabés comprant, saps, doncs a 15 euros en, en una botiga comercial, diguéssim. Llavors, eh, una manera de trencar aquesta dinàmica era, i aprofitant també que tenim bastant de feedback eh, via xarxes socials i de més, doncs aprofitar aquest aquest petit aparador per, per difondre la nostra música de manera gratuïta. I recordo aquell matí que vau penjar tots els temes i tal, va tindre bastant d'èxit, no? La descàrrega. Sí, déu nhi sí, es va, va descarregar bastanta gent. No ho tenim molt comptabilitzat, <laughs> però perquè vam, tenim una mica de merdesa amb els servidors que vam utilitzar i tal, però sí, sí, molta, molta, la web durant una estona es va estar més o menys patada, vull dir que molt bé, contents. Sí. colze a colze fet els punys Capo! Mira'm els ulls, apunta al cor, un altre junt No fear! El nom del disc tampoc deixa indiferent a ningú, cap por. Podríem dir que la por es caracteritza per una sensació desagradable provocada per un perill. En aquest cas, cap por cap a què o cap a qui? Doncs, d'alguna manera, nosaltres pensem que, que el, en moltes circumstàncies l'enemic més important que tenim nosaltres o sigui, en, quan quan ens constituïm, ens organitzem col·lectivament, moltes vegades és, mm, el tenim nosaltres mateixos, és a dins nostre, no? i és aquesta por d'alguna manera perdre la poca eh, seguretat, perquè ja cada vegada és menys personal que tenim, jurídica que tenim, no? la repressió pues, doncs, espanta moltes vegades, eh, i, i altres coses també, la, la mala imatge segurament, no? molts malauradament encara pues, doncs, formem part del teixit de treball assalariat, eh, eh, i per tant d'alguna manera en molts espais de la nostra vida depèn quins compromisos pues, poden desembocar en una certa estigmatització del que fem a nivell personal i tal llavors d'alguna manera eh, el que reivindiquem és, és no només perdre la por nosaltres, que és molt important i pensar que no tenim res a perdre, eh, sinó d'alguna manera també que els que són culpables i responsables de la nostra misèria pues, eh, amb eh, les nostres lluites quotidianes doncs, comencin a sentir d'alguna manera l'alè de, de la nostra mala llet una mica, aquesta seria la, la idea de, de que la por canvi de bàndol no? com una proposta de mínim, no? com el títol de la cançó aquesta. Exacte, sí, com a mínim que, que moltes de les nostres protestes cada vegada més es dirigeixin també ja no només a un sistema econòmic i polític que pensem que està en clara decadència no? i que no permet ni uns mínims desenvolupaments democràtics de la societat, sinó que també aquelles persones, les personificacions d'aquestes relacions socials d'explotació, que són persones, doncs també d'alguna manera vegin que, que no els hi sortirà gratis o no els hi pot sortir gratis eh, tota la quantitat de dolor i d'injustícia que estan infligint a la societat i al, a nosaltres i a molts companys nostres i a les classes populars en general d'aquest país una proposta de mínims. Menys que això no rebaixarà els ànims. Que va, que els dies durin més, que cremin Com sempre, les lletres dels temes segueixen sent igual de combatives i directes que als altres discos. També trobem com alguns, diguem-ne, piropos cap a personatges com Duran i Lleida o Emilio Botino Sí, bueno, des d'aquí saludar-los també. Hola, què tal Duran i Lleida? Hola, què tal Emilio? Ens veiem al fin de vinent al Yate. el botín majordom de Miren Echezarreta. No, res, bueno, sí, eh, deixem alguns recadets, però bueno, vull dir, tot dintre de la, la dintre de la normalitat i dintre de la diguéssim, mantenint el mateix esperit de sempre com a banda, de no callar-nos les coses, i també, diguéssim, eh, assenyalant amb un dit eh, bastant certer també, saps? O sigui, tampoc no fent allò difamacions eh, populistes, sinó que, jo què sé, pues que són reflexions fetes que podem defensar mm, amb un cafetó davant en qualsevol tertúlia o, o, o, o combat argumental. Una nova via i un nou flow Tenim una proposta de mínims al comunicat que està penjat a la vostra web afirmeu que se us acaba la paciència. Què creieu que falta per a que prengui l'espurna i se li acabe la paciència a la majoria de la societat? Mm, jo crec que en realitat està passant ja. O sigui, jo en aquest sentit seria més optimista. Jo crec que <clears throat> a, la, a Catalunya, a l'Estat en general i a Europa en general també hi ha símptomes bastant positius de, de no sé, de, podem constatar d'alguna manera que cada vegada més gent és conscient de que ja no es tracta d'un problema de mala gestió puntual, sinó que és un problema estructural, de que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Eh, llavors jo en aquest sentit seria més optimista. Jo penso que molta gent se n'està donant, és un procés, no? Tots els processos pues, doncs, tenen les seves etapes i, i sempre hi ha gent que, que d'alguna manera eh, pues, sempre porta més temps eh, pues, encapçalant algun tipus de demandes, de lluites, etc. però jo penso que sí que està passant. Jo penso que, per exemple, des del punt de vista, abans ho comentàvem, econòmic, cada vegada hi ha més gent que forma part o, o s'adona que hi ha alternatives al món cooperatiu que funcionen, hi ha cada vegada més gent que entén que els mitjans de comunicació tenen el rol que tenen, eh, de transmissió d'hegemonia i de transmissió d'uns valors que no són els nostres i, per tant, aposta cada vegada més decididament per mitjans alternatius eh, no sé, cada vegada la gent s'adona més que la institució democràtica representa menys els seus interessos i que en realitat, en el millor dels casos, podem buscar-hi un altaveu per a algun tipus de demandes, però que la lluita no es dona a les institucions, sinó que es dona al carrer, a les organitzacions. I jo no seria tan... Penso que estem en un moment de... que hem de ser optimistes, d'alguna manera. no rebaixarà els ànims, més sentit com ja no és possible, no vulgueu desvetllar les nostres aspiracions. Doncs eh, des del tret informatiu esperem que per fi la por canvi de bàndol i bueno, ha estat un plaer tenir-vos aquí i fins la propera. Vinga, merci. Merci, salut. Feu i sol i en pau muntar un niu. A fora res comou i es reclou qui escriu. La màscara és el preu, el valor el que sentiu. I fins aquí la 31a edició del Tret Informatiu. Seguirem en peu de guerra contra la injustícia social, denunciant els abusos de les oligarquies polítiques i financeres. Contemplem amb interès la putrefacció de la monarquia i els grans partits, però també pensem en el nou món que portem als nostres cors, un món que està creixent en aquest instant. Els sols a l'altra banda, que et vaig fer cas i torno a creure en el que faig ja. El pus l'ànima segueix sagrant a ratjo, segueixo roig, que han dit il·luminat, humanista convençut i begut sense equipatge. Manipulars que et sentis lliure de passar...